Priesteris Kārlis. Ļoti patīkami, jā, šodien citādāk, jo, kā jūs laikam jau zinat, ir marietona diena, ir devītā dzimšanas diena, rādījuma arī Latvija pienākusi, un šo dzimšanas dienu mēs svinam šodien un rīt e, īpaši aicinot, protams, ziedot. <laughs> Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, e, kāpēc, e, kāpēc mēs tā uh, organizējamies citādāk, lai varbūt tās arī šajā dzimšanas dienas kontekstā piedāvātu nedaudz citādāku saturu un, protams, aicinātu ziedot. Jā, rādījumā arī klausītāji šajā mēnesī mums ir uh, diezgan liels vajadzības, uh, tas ir vairāk kā 20 4 šķiet tūkstoši, par to drusku vēlāk Līva ar jums visu paskaidros un izstāstīs, bet, eh, nu, skaidrs ir viens, kad, jā, eh, tas budžets pāri 20 tūkstošiem un šobrīd ir tikai 3200 eiro, tā kā mums ir kur ieskrieties, nepadodamies, un, eh, ja varam atbalstam rādījumu arī Latviju. Ja tu esi gatavs to darīt, tad ej uz rādījumu arī mājaslapu, atrodi sadaļu ziedot un veic savu ziedojumu, tur ir dažādas iespējas, uh, kā to visu var izdarīt. Iespējams, pats vienkāršākais ir uh, ziedojuma tālrunis. Uzvanot pa šo tālruni, tu ziedo 4,27 eiro, un tālruņa numurs ir 9,000,6769. Vēlreiz 9,000,6769. 6, 7, 6, 9. Milzīgs, milzīgs paldies! Bet eh, šajā rītā, protams, ne tikai par to, kad vajag atbalstīt un ziedot, lai mēs varētu ne tikai 9. jubileju svinēt, bet arī daudzas citas jubilejas. Šodien un rīt īpaši par tādu eh, te, tematiski mēs esam nosaukuši ticības liecība, droši vien ticības un aicinājuma liecību, un tādēļ arī esmu aicinājis priesteri Kārli uz šeien, lai uh, iztaujātu par uh, viņa ticību un kā tad tur īsti ir. Un, lai uzsākt šo sarunu, uzreiz gribu prasīt, tu esi ticīgs no bērnības? Es uh, neesmu nu praktizējošs no bērnības, es esmu kristīts no bērnības, un uh, man ir uh, bijusi tā laime, kad man ir uh, kas iemāca tēvreizi, un uh, kas nedaudz pastāsta par kristīgo ticību, bet uh, tā ir bijusi tāda bērna dabiskā ticība, kura uh, ir sirdī, bet uh, kura nav, nu, kura nebija kā regulāri iešana uz baznīcu. Vai? Bet tā tad ģimene ir katoļu ticīga, jauna ticīga, un, un viņi bija tie, kas tā kā veicināja šo ticību tevi kā bērnam? Tētis nebija kristīts, un uh, mamma savukārt bija nokristījusies jau apzinātā vecumā, uh, bet, uh, bet arī tas bija tāds, nu, uh, spontāns uh, <laughs> solis, un, un uh, tas negāja, tad nebija tālāk par šo kristību, uh, bet... Nu uh, skaidrs, un, un kurā brīdī tāds. tad tu tā apzinātāk sāki ticēt, pievērsties ticībai? Eh, nu, apzināti es sāku uh, lūgties vai atkal lūgties un uh, arī sāku iet uz baznīcu 16 gadu vecumā. Kāpēc? Jo man ļoti vajadzēja. <laughs> tas ir, <laughs> jo ko man, tas nozīmē ļoti vajadzēja? <laughs> jo uh, man, uh, man bija uh, bieži, uh, nu tam vecumam uh, ir raksturīgs arī tādas skaitas kā uh, trauksme un panikas liekmes un uh, manī bija lielas bailes, un uh, uh, man kaut kā automātiski tad uh, uh, likās, ka vienīgais, kurš var man palīdzēt, un kurš man reāli arī palīdzēja, tas ir Dievs, un uh, tad es pie viņa tvēros tādu, kā es pratu, proti man jau bija bērnībā uh, viena dievbijīga sieviete iemācījusi rožakroņa lūkšanu, un tajā brīdī tad es un arī mani vecāki mēs kopā lūdzāmies, un uh, kopā gājām uz baznīcu vai sākām iet uz baznīcu pie mums pazīstamā priestera uh, Andreja Trapučkas sāpju diamātei, jo tieši viņš bija tas, kuru mamma kādreiz bija uh, ieraudzījusi kādās kāzās, un tā bija viņas pirmā pieredze ar baznīcu. Un tas bija viņu uzrunājis, un līdz ar to viņi jau kādās noteiktos dzīves brīžos bija uh, ar viņu tikusies, ar viņu runājusi, un arī šajā brīdī tad mēs zinājām jau pie kā vērsties. Nu skaidrs, un, un es tā um, prasīšu tos jautājumus, ja gadījumā uz kādu negrib atbildēt, tad var izvairīties vai vienkārši pateikt, ka nē, bet es pie sevis tā domāju interesanti, nu kas bija tāds, uh, ka tikai Dievs varēja palīdzēt un nevis eh, zāles, piemēram, mēs kaut kādi antidepresanti vai <laughs> nu, visas tās slavenās medicīniskās lietiņas. Tāds. Jo pirmā reakcija taču būtu, nu, obligāti jāiet pie ārsta, psihologa vai psihiatra vai vēl kāda, Jā, nu, lai palīdzētu. Kāju, uh, nu tā, uh, bet... Uh, Uh, Kāpēc kā... viņi nevarēja palīdzēt? Tā bija drīzāk tāda mana pārliecība, ka, pie kam arī nu, tas bija laika posms vajadzīgs, lai saprastu, ka tās manas izjūtas un manas bailes, ka viņas ir tikai izjūtas un bailes, ka viņām nav nekāda arī uh, fizioloģiska vai reāla pamatojuma. Līdz ar to uh, tas bija tāds nu, uh, ceļš, jeb uh, iepazīšana un, un uh, pakāpeniski pārvarot šīs sajūtas, šīs bailes. Es atzīšos, ka es eh, sākumā lūdzos, tāpēc, ka man ir slikti. Uh, un uh, tas uh, pārmaiņu brīdis, līdz es sāku lūgties, nevis tāpēc, ka man ir slikti, bet tāpēc, ka redzu, ka lūgties ir labi, un tāpēc, ka tas man patīk, un ka baznīca man ir nevis kā tāda ātrā palīdzība, kura novērš kaut kādu krīzi un tad paliek aiz muguras, bet gan, ka baznīca ir tāda manas dzīves nepieciešamība jebkuros brīžos, ne tikai, kad ir slikti, bet arī, kad ir labi. Nu, tas bija, bija nepieciešams uh, kaut kāds uh, gads apmēram, lai tas tā nostabilizētos. Bet kā pats saki, kad eh, zināmā vecuma posmā cilvēks piedzīvo trauksmu un bailes un visādas tādas lietas, nevar būt tā, ka tu vienkārši izaugi no tās trauksmes un bailēm. Kāpēc tur ticība? Jā, es teiktu, ka es nelīdz galam esmu izaudzis no eh, <laughs> šīs trauksmes un bailēm. Es redzu, ka man vēl joprojām ir, eh, nu, es apmēram zinu, eh, kas tas ir tagad, <laughs> un es zinu, ka tas ir tikai... Doktora studijas. Jā, ka tas ir, ka tas ir kāds, kurš, nu, tikai rei, <laughs> bet, bet tā īsti nevar iekost, bet... Uh, uh, nu, tāda bija mana toreizā izpratnē es atceros, ka mēs aizgājām uh, kādā no tam pirmajām tikšanās reizēm priestera Andrei un uh, tajos 16 gados. Un viņš uh, teica, ka uh, tādā gadījumā Dievam ir kaut kāds plāns attiecībā uz mani. Un es atceros, ka es domāju, tagad es domāju, ka tā ir <laughs> patiesībā tāda standarta frāze, ko varētu teikt jebkuram, <laughs> kurš piedzīvo kaut kādas grūtības dzīvē, ka tā tad Dievam ir plāns. Uh, bet man tas toreiz iedeva lielu mieru. Man tas iedeva kaut kādu jēgu uh, un uh, uh nu, uzrunāja. Uh, pat pilnībā nesaprotot, ko nozīmē tas, ka dievam ir kaut kāds plāns attiecībā uz tavu dzīvi, bet uh, man, man tas kaut kā iekšēji uh, stiprināja. Eh, tad varu tā teikt, ka tu tici tāpēc, ka uh, eh, tas kaut kādā veidā padara labāku dzīvi, vismaz justies labāk liek? Nu, es tā es, provokatīvi, protams. provokatīvi ir <laughs> tā. Es uh, ticu tāpēc, ka man bija ticība uh, kaut kādā mērā jau iesētu un manī šī ticība jau bija. Es to līdz 16 gadu vecumam uh, pakāpeniski šo, nu, teiksim, nezinu, dabisko reliģiozitāti, <laughs> kādu cilvēkiem piemīt, un arī žēlastību, kas manī jau bija iesēta, es viņu nekopu vai tieši otrādi mm, drīzāk bija uzgriezis viņai jau muguru un uh, bija atstājis vakar lūkšanas, kuras es kā bērns uh, bieži vien uh, lūdzos un uh, Un, eh, un tad kādā noteiktā brīdī eh, es jūtu, ka tas ir tas ceļš, vai tas eh, mans ceļš, kā es atkal varu atgriezties, ko es domāju normālā dzīvē, jeb labā dzīvē. <laughs> un, un, Tad ticība tomēr ir tā kā normālā, labā bija, dzīve, ja? Jā, un ticība, nu jā, bet manā gadījumā man bija patiesībā izveidojies arī tāds priekšstats, ka uh, cilvēki savus ieradumus un arī uh, uh, savus šķēršļus ticības dzīvē uh, ir spējīgi pārvarēt tikai tad, kad viņi ir uz to spiesti un tad, kad viņiem dzīvē notiek kaut kādas tādas uh, uh, lielas grūtības. Uh, es biju ļoti pārsteigts, kad es pēc vairākiem gadiem nonācu seminārā, ka man likās, ka, nu, es gribēju jautāt tiem pāriem semināristiem, un kas ir noticis tavā dzīvē tāds briesmīgs, kas, <laughs> un izrādījās, ka cilvēki var būt <laughs> ticīgi arī tāpēc, ka viņiem šī ticība ir uh, bijusi jau no paša sākuma, viņi pie viņas ir iemācīti turēties un tad izvēlējušies turēties, un ka nav jābūt kaut, kādām, eh, kaut kādiem zemajiem dzīves punktiem, lai uzsāktu šo ceļu, ka tas var notikt arī eh, bez tādas drāmas. Bet interesanti redz, kā eh, tev tā drāma tieši palīdzēja iet šo ticības ceļu, bet tikpat daudziem cilvēkiem ir pretēja reakcija, kad viņi tieši novēršas. Nu, ja jau slikti, tad kāpēc man Dievs? Vai, vai Dievs vispār pastāv tādā gadījumā, ja man ir slikti? Ko tu par to domā? Uh, äh, jā, tāds, äh, tāds äh, pārbaudījums, jeb tādas reakcijas var būt, un, un uh, ir patiešām cilvēki, kuri tik ļoti apvainojās uz Dievu un apvainojās uz dzīvi, <laughs> ka, ka to pamet, un uh, Nu, Man tagad, nebūs izskaidrojuma, kāpēc. Jā, bet, bet labi, nebūs, es arī saprotu, es arī nevarētu, <laughs> bet, bet Bet ko tu saki tagad, tu esi priesteris? Ko tu saki cilvēkiem, kuri šādi uh, reaģē? Tev kādreiz taču ir bijuši tādi gadījumi, kur cilvēki saka, nē, nu, nav jēgas no tās ticības, jo tik un tā jau neko nevar dabūt no viņas ārā. Dievs nepalīdz man sliktā situācijā. Tu kaut ko saki, es tagad, vai, vai neko es nesaki? tagad ko vispār domāju, vai man ir bijis, vai pēdējā laikā vispār ir bijis, uh, vai bijusi ir kāda saruna. Un uh, par tieši ar šādu cilvēku vai šādā situācijā. Un, uh, es pat tagad neatceros, ka man būtu bijusi saruna ar kādu, kurš uh, ir atstājis uh, tādu aktīvu ticības dzīvi vai, uh, protams, ir cilvēki, kuri aizvien retāk nāk uz baznīcu, tam var būt dažādi iemesli, bet uh, Bet es zinu par cilvēkiem, kuri, kuri uh, redz, ka viņiem, nu, ka, ka viņi kaut kādā mērā uh, tajā savā parastajā ticības pieredzē ir uh, tā kā vīlušies un ka viņiem ir uh, nepieciešama, ja varētu tā teikt, pauze <laughs> Un tad varbūt, ka jāļauj <laughs> cilvēkiem ja ir, <laughs> jāļauj cilvēkiem ir, nu, protams, ka vienmēr jau mēs cilvēkus mudinām, cilvēkus vismaz uzklausam, iedrošinām, bet iespējams, ka cilvēkiem ir jādod laiks, jo no otras puses mēs arī neko citu nevaram darīt tā <laughs> cilvēka labā, kā lūgties par viņu, bet, bet arī jāļauj cilvēkam pārvērtēt uh, tās savas dzīves vērtības un jāļauj cilvēkam arī atgriezties uh, kaut kādā noteiktā brīdī uh, pie šīm pamatvērtībām, kuras dažādu iemeslu dēļ viņa dzīves kaut kādā posmā uh, ir sašķobījušās. Tas, jāsaka godīgi, man pat ir nedaudz pārsteigums, jo šo jautājumu es uzdodu tādēļ, ka es diezgan regulāri satieku cilvēks, kur tā arī pasaka, ir bijuši tie gadījumi, nu, prieš kam man uh, Vai tas ir bijis kādreiz, kad slimnīcā kaut kur aizēju pie kādiem cilvēkiem, vai, vai, vai nu, arī ārpus slimnīcas. Bet iespējams, ar tā vide, kur apgriezos, nevienmēr ir tikai ar baznīcu saistīta līdz ar to, uh, tas varētu būt. Bet te pašā laikā, neatklājot nevienu no slēpumu, bet man ir, man ir arī diezgan regulāri grēksūdzējs, kas atnāk, saka, nu, es pilnīgi jūtu zaudēju, nevaru vairāk īsti uh, es varu atnākt, jo, jo man tā ir mācīts arī no bērnu kājas, e, vai ne, bet tāpēc tā, interesanti, ka mums atšķiras tās pieredzes. Bet tas jau laikam tas skaistākais. Rādījumi arī klausītāji, kā ar jūsu ticību padodat ziņu, e, ja gribat iesaistīties šajā sarunā un uzdot varbūt tas arī kādus jautājumus, tad tos jūs varat sūtīt īziņu formātā uz telefonu numuru 266 772 72 vai, ja vēlaties aprunāties, zvanot studijā, ēterā, tad pa telefonu numuru 679, 691, 31. Centīsimies, vai Kārlis, Priesteris Kārlis, centīsies atbildēt, <laughs> ko viņš vien varēs atbildēt par savu ticību vēl jau vairāk. Bet, kā jau es arī teicu, pirms uzsākām šo sarunu, šodien ir marietons un divu dienu garumā, šodien un rīt, kad svinam devīto rādījumu arī Latvijas dzimšanas dienu kāda īziņa saka, kad iemetīšu 50 eiro Māras baznīcā. Milzīgs paldies, tie kārtējie, jā, mēs zinām, mums ir cilvēki, kas ļoti regulāri un aktīvi atbalsta ik mēnesi, atņemot drusku no sevis, lai dalītos ar mums visiem, ne tikai radio šeit strādniekiem, darbiniekiem, bet arī ar mums visiem klausītājiem, jo tieši šāda veida ziedojumi palīdz uzturēt radio darbību. Uh, ja tu mani šobrīd dzirdi un arī gribi uzturēt, jo šķiet, ka ir vērtīgi un vajadzīgi, kad mēs skanam un turpinam savu misiju, tad lūdzu ej uz rādījumu arī mājaslapu, atrodi sadaļu ziedot un ziedo. Kādu summu vien vēlies, cik vari vai cik lielu vai cik mazu summu tu vien vēlies, jo ir gan bankas konts, gan PayPal poga, arī paskaidrots, kā jūs varat ziedojumu kastīties skaidrs naudas ziedojumu iemest, tas ir uh, dodoties uz draudzēm, kur ir ziedojuma kastīte ar rādījumu arī logo, dievmātis eh, eh, attēlos šī, šo balto kasti un tajā atstāt savu ziedojumu vai, protams, zvanot pa ziedojumu tālrunu, kas ir 9000679. Ja gadījumā zvanat pa numuru, eh, šo ziedojumu numuru, pa kuru jūs ziedojat 4,27 eiro, tad padodat ziņu, uz, uz, uzrakstat īziņu vai uh, vai uzvaniet, pasakiet, eh, kad esat to izdarījuši, vai ja esat iemetuši ziedojumu kastē vai grasaties, mēs ziedojumu kastē savu ziedojumu padodat ziņu, jo tad mēs varam pasakot līdz, kā šai, šajās divās dienās arī izpildās mūsu budžets, un tas taču vienmēr ir ļoti patīkam redzēt, kad mēs eh, īstenojam savus mērķus, vai ne? Uh, Bet atgādinu, kad jūs varat arī padalīties par savu ticības ceļu, kā, jū, kā jums iet ar ticību, kā jūs ticat, kāpēc ticat, kāpēc vajadzētu ticēt. Nu, visu kopā, citiem vārdiem sakot, bet nu, pēc muzikālas pauzītes. Yeah. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt, rādījumā arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis un kopā ar mani ir priesteris Kārlis. Un mums ir telefons zvans. Ne, nesagaidīt tomēr. Nu, neko darīt. Eh, ja zvanat, tad zvanat un gaidat. Un gaidat ilgi vai zvanat vēlreiz. Uh, mēģināsim aprunāties, uzzināt, ko tad jūs eh, vēlaties pateikt. Bet eh, turpinot šo sarunu par ticību un ticības dzīves ceļu, es domāju, nē, nu paga, mums ir priesteris šeit tagad, sēž dzīves priesteris, vesels <laughs> dzīves priesteris. <laughs> Eh, pastāstīja par savu ticības ceļu, kā tad uh, uzsākt to, bet man interesēja, kā ir, vai priestera ticība atšķiras no draudzes locekļa ticīgā, vienkāršā tā teikt, ticīgā uh, ticības es uh, kaut kad uh, klausījos uh, internetā rekolekcijas priesteriem, un tur tas rekolekcija vadītājs, viņš uh, savu uh, katehēzi sāka vai uzrunu sāka ar to, ka uh, priesteriem jāatcerās, ka viņi arī ir kristieši, <laughs> ka viņi ir ticīgie, ticīgi, un ka, tā kā <laughs> saka, kā saka svētais Augustīns, uh, Eh, kopā ar jums esmu kristietis, priekš jums esmu gans, bet eh, bēdas man par to, ka esmu gans, bet prieks par to, ka esmu kristietis. Un, uh, uh, Bet skaidrs, tu saki, ka nav atšķirības, ja? <laughs> Es, nu, atšķirības eh, manā ticībā Un man nav tā, ka vienā vai tā, pare, otrā tā, veidā atbilde būs nē, pareizā. Nē, nē, es, tā, es, es mēģinu tā uh, atšķirība. Uh, nu, atšķirās uh, dzīves uh, veids un kalpošana. Tā kalpošana lielā mērā nosaka eh, to dzīves veidu un skaidrs, ka tas ietekmē arī ticību, tas nu, kaut kā uh, nu, arī uh, nosaka tās atbildības, bet tajā pašā laikā, ja runa ir par ticību kā dzīvām personīgām attiecībām ar Dievu, tad priesteriem uh, uh, nu, skaidrs, ka ir tā pati ticība un, un uh, ka arī ticīgie, un to es arī regulāri redzu, ka uh, var būt ar daudz stiprāku ticību, ar uh, daudz arī pat nobriedušāku ticību, personiskāku ticību nekā es vai varbūt arī kādi citi priesteri, un ka uh, Dievs cilvēkus nešķiro pēc priestriem vai, vai, vai ierīnas ticīgajiem, bet eh, gan pēc katra sirds un pēc katra nu, spējām. To mēs noskaidrosim, bet mums ir telefons vans. Lūdzu. Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos. Eh, Raimonds no jūrmalas. Ļoti patīkami. Man šodien esat darbā, bet maziņš laiciņš ir. Eh, paldies priesterim Kārlim. Un, un man sasaucās mazliet, mazliet. Es nezinu, nu, man ar to ticību ir tā, ka man ir tāda sinusoīda visu laiku uz augšu un uz leju, uz augšu uz leju. Nu tā. <clears throat> Tas ir tā kā kalnā... vairāk, mazāk ticības, vai ko tas nozīmē uz augšu uz leju? Nē. Tas ir <laughs> nu, īstenībā tā, jā, es saprotu, nav atkal tā, nu, teiksim, tā izpausmes veids, ja, teiksim, nu, tā apliecināšana būtībā var būt tās, jo vienu, viena lieta, ka es varu vārdiem pateikt, ziniet, es ticu, ja, un es arī ticības apliecībā varu apliecināt, un tas ir ļoti labi. Bet kā apustulis Jēkabs saka savā vēstulē, parādiet man ticību, nu, es jums parādīšu ticību darbos, tātad būtībā, nu, es saprotu tā, lai būtu autentisks kristietis, ja, tur nav tikai vārdi, jo šodienas lasījumā, ja, ja, ja nemaldos, ne visi, kas te saka, kungs, kungs, ieies manā valstībā, mm, būtībā tā ir tāda nopietna lieta, jo es varu it kā teikt un, un teorētiski pateikt jā, bet vai mana dzīve to apliecina? Nu, nu, un jau... tur sākās, un tur sākās, un tur sākās. <laughs> un tad, kad es pats sev tad, kad es nonācu pie tā punkta, kad es pats it kā es eju uz baznīcu un saku, eh, bet es pats redzu, ka mana dzīve neapliecina, tad ir lielas krīzes, jā, ja? un tad ir tāds, tā kā tā, tu iekrīti tajā bedrē, un tajā bedrē varbūt tās labums ir kāds. Labums ir tāds, <laughs> ka tu saproti, ka tu pats neko nevari. <clears throat> un tad tu sauc un kliedz uz Dievu, un tad viņš tevi izvelk un tad viņš tevi paceļ. Un tad tu saproti, ka nevis tu pats, bet viņš tevi pacēla, viņš tevi iznesa, viņš tevi uzcēla un, un, un, un nostādīja. Bet tad, kad ir labāk, ir atkal visvisādas sākās lietas. Nu, un atkal kaut kur tu gribi sev mazliet piedēvēt un kādu, kādu medaļiņu piekarināt, varbūt tās lieku, ja? Un tu, tu saproti pēc kaut kāda laiciņa, bet redziet, katrā nākamajā tā ir tāda tā ir tāda jau, ka tu esi, tu esi kaut ko pieredzējis, sapratis. No bērnības, jā, no bērnības es, es teikšu tā, mani, um, paldies mammītei, mammīte man aizgāja šo, šo, šo rudenu mūž, mūžībā, bet es esmu ļoti pateicīgs. Viņa mani aizveda uz baznīcu. 13 gados es. Uh, teiksim, jā, pie pirmās komunijas man pielaida, tas bija Jēkapilī. Mhm. Tur bija tāds priesteris Bratuškins Jānis. Jā. Un es neteikšu, ka tā bija mana atgriešanās. Man atgriešanās bija mazliet vēlāk. Tad, kad es pats ar savu brīvu gribu un es ar savu, um, ar savu tādu zinātu kāri, tad, kad es viņai sāku prasīt, jo, jo toreiz bija mm, divkalpojumi latīņu valodā un man Līvānos bija mm, brīnišķīgs priesteris Začests, Juliāns. Uh, bet notika, nu, vēl latīņu valodā, un es prasīju, kas kredo, uh, eh, glorija, kas tas ir, ko, ko es runāju, ko es dziedu, ko, ko es daru, un mamma man ne, nespēja atbildēt. Un tad es sāku meklēt, un, un, un, un tie meklējumi vainagojās, jā. Ja? Vainagojās tie, tie. Ar to, ka šobrīd esi ticīgais, jā? Ja? Jā, Nu, nu, nu, es, es tā vismaz ļoti <laughs> gribu cerēt. <laughs> nu, vismaz, nu, nu, jā, nu, es esmu ticīgais, nu, bet arī es turpinu meklēt, es turpinu meklēt, jo uh, Eh, nu, kā Dievs ir bezgalīgs un, un, un, un tās bezgalīgās viņa šķautnes, ja, ko es kādreiz eh, man bija grūti saprast, kāpēc eh, eņģeļi vienmēr dzied svēts, svēts, svēts. Es domāju, vai, nu, sākumā, nu, varbūt tas ir bērnišķīgi, bet es domāju, nu, vai te viņiem neapnīk, nu, visu laiku, nu, svēts, svēts, svēts. Bet pēc tam, kad es izlasīju, ka Dievs ir tik bezgalīgs, ka viņš katru mirkli parādās savā jaunā, uh, šķautnē, ja, nu, tā ir tā bezgalība, ko it vēl nu, cilvēciskais prāts nevar tā īsti aptvert, uh, tad tu vienmēr esi pārsteigts. Dievs vienmēr pārsteidz <laughs> kaut ko jaunu, viņam ir, viņš to var, jā. Nu, nu, un, man, un man ir tā, jā, nu, tīri cilvēciski, tu kaut ko sasniedz, uh, bet uh, redz, redz, laikam, nu, tas ir tā cilvēciskā vājība. Viņš atkal tajā uh, ka es eh, sāku tādu mazliet cilvēciskāku ceļu iet, nu atkal tu kaut kur eh, nokrīti, kaut kur kaut ko palaid garām, kaut kur paliec eh, kūtrāks vai slinkāks. Bet nav... To atkal ievelies kaut jā. Mm. kādā bedrītē, un, un, un tad tu sauc. Bet, jā. Ah. nu, galvenais ir vismaz saukt. Jā? Nu, jā, bet jautājums ir, a, kā ir, vai vispār ir iespējams nedzīvot cilvēcisku dzīvi? Nu, kā, nu, vai ja ticīgs cilvēks... tas nozīmē nedzīvot cilvēcīgi? Nē, tas ir cilvēks, es varbūt izteicos ne, neprecīzi. Nu, es, es domāju, nu tādu, nu jā, nu redz, tas ir atkal mana, mana, mana pieredze, ka es kādreiz atdalīju, jā, no nu, priesterī, jā, klosteru ļaudis, tā kā viņi, nu, savādākā dimensijā, bet pašlaik šis sinodālais ceļš ļoti daudz mani palīdzējis, kad uh, mums katram ir sava vieta. Uh, Un tā cilvēcība ir visiem, arī, arī priesterim, arī klostermāsai, arī klosterbrālim, uh, arī pāvestam. Ja. Mēs visi esam cilvēki, bet... Nu jā, eh, es jau nu, tikai izaicinu, es jau tikai izaicinu. Es saprotu, es saprotu, jā, bet, nu, es arī, es arī, <laughs> kā saka, atklāti atbildu, un, un es domāju, ka varbūt tās, nu, ja kādam, ja kādam tas ir kaut, kaut ko var palīdzēt, vai kāds sa, saskata kaut kādu līdzību, nu, man, man mazliet līdzīgi bija tā, ka, jā, eh, tā kā priestaris Kārlis teica, eh, nu, ka, ka viņam gribējās jautāt, nu, a, a, kas, jums, a, kas ar jums tik ļoti briesmīgs noticis, <laughs> ka jums dažreiz, dažreiz kaut kas tas. Uh, <clears throat> kaut kāds tāds impulss arī ir impulss, lai no malas liekas, nu, bet, eh, kā saka, dieva ceļi neizdibinām. Nu, un, slava, un slava viņam par to. Paldies jums par raidījumu. Un, paldies, jā. jā tiešām. Un, un jauku dienu. Jauku dienu arī. E, milzīgs paldies par zvanu, jā, tā izrunājās, izrunājās, daudzas labas lietas pateica, par kurām ir vērts arī parunāties. Viena no tām interesantā priesteris dzīvo citā dimensijā, <laughs> priekštats ir bijis e, tāds arī priekštats var būt, bet atgriežoties varbūt tās arī nedaudz... E, Nu, bi, tā, vispirms, e, ticība augšā lejā, tas laikam ir vienkārši ļoti normāls process, kad mēs ejam caur to, uh, Eh, tāpat tās kā meklēšana, manuprāt, ir vislabākā attieksme, kāda var būt ticības ceļā, kā un arī ne tikai ticības ceļā. Bet uh, drusku tā kā atgriežoties arī pie uh, sarunas pirms šī zvana par uh, kā tad atšķiras ticība priestera dzīvē un ticība nu, ierindas kristiešu dzīvē, tad uh, viena no tādām uh, lietām, ko gribas uzdot un ko es arī no savas pieredzes uzdod, ir, vai nav tā, ka uh, eh, tā būšana tik ļoti baznīcā un ar ticību un darbošanās ar ticību kaut kādā veidā tevi, eh, nezinu, notrulina vai, vai uh, tādu rutīnu izraisa, kas kaut kādā mirklī var būt arī nelaba lieta. Uh nu, laikam eh, es varu tikai par <laughs> savu pieredzi šajā Jā, jā, bet runāt, neko citu arī negaidu. Uh, nevaru tagad apkopot <laughs> ko, uh, mūsu diecēs vai Latvijas valsts priesteru pieredzi. Visas bet, universālās <laughs> barziņas pieredzi, lūdzu. bet uh, man liekas, ka uh, priesterim ir visu laiku jāatcerās arī tās uh, pārējās viņa dzīves dimensijas, ja mēs viņu iedalām tikai trijās, tad lai tā būtu viņa cilvēcība, viņa ticība, kā ticība un attiecības ar Dievu, un tad tas viņa kalpojums un dzīvesveids un uzdevumi kā priesterim. Un tas, kur visu laiku nākās atgriezties un ceļš, pa kuru ir jāiet, kā teica Jānis Pāvils II, tas ir cilvēcības un cilvēka ceļš. Un man liekas, lielākās briesmas drīzāk tad, kad priesteris aizmirst, ka viņš ir cilvēks un kaut kādas savas uh, cilvēcības šķautnes uh, paslauka zem tepiķa, pasakot, ka tas neatiecās uz priesteriem <laughs> un ka uh, nu, Uh, nu, tas ir arī tāds nu, novēršanās no, no tās uh, īstenības, patiesības, kas mēs esam. Un, uh, līdz ar to priesteriem ir, uh, vai man ir uh, visu laiku jāatgriežas pie tā, ka man ir jāiet pa to pašu šaurot aciņu un jāpieņem mana uh, nevarēšana, nezināšana, uh, mani arī kaut kādi tarakāni un uh, bieži vien, uh, uh nu, mana arī cilvēciskā nespēja vai nemācēšana veidot labas veselīgas attiecības ar apkārtiem cilvēkiem, jo vislielākās ilūzijas parasti par mūsu uh, ticības un uh, cilvēcisko dzīvi ir tad, kad mēs ilgstoši dzīvojam uh, tādā uh, viegli eiforiskā stāvoklī paši ar sevi, <laughs> un, un tad, kad nonākam kopā ar cilvēkiem un mācamies sadzīvot ar cilvēkiem, tad uh, nu, parādās, kuras ir tās mūsu jomas, kurās mums ir jāpieaug. Un, un, uh, vienvārds sakot, uh, nākas pazemīgi iet pa to savu cilvēcības ceļu un integrēt to savā ticības dzīvē, jeb savu ticības dzīvi integrēt savā cilvēcībā un, un nu, tajā tas... arī nobriest patiesībā ticību. Un slava Dievam, es gribēju pateikt par Raimonda liecību, par to, ka viņš arī ir piedzīvojis to, ka ticība tas nozīmē nebūt pašpietiekamam. Tas nozīmē mācīties dzīvot paļāvībā uz Dievu. Tas nozīmē mācīties, protams, arī saprast, kas ir mūsu uzdevums, kas mums ir jāizdara un kuras ir lietas, kuras nav mūsu uh, iespēju uh, robežās un, un, uh, un uh, tas nozīmē mācīties dzīvot dialogā un kopā ar Dievu. Un, uh, tas ir ceļš, pa kuru iet un, un kurā, uh, kuru aizvien dziļāk iepazīt. Nu, ļoti daudz un ļoti uh, dziļas domas tika pateiktas radījuma arī klausītā. Atstāsim uz brītiņu jūs arī, lai būtu iespēja pārdomāt tās un, protams, ja gribat vēl joprojām varat sūtīt īsiņas 266, 77, 272 vai zvanīt 679, 691, 31, uzdodot savus jautājumus, vai varbūt tās padaloties arī ar savu dzīves piemēru ticības dzīves piemēru vai, vai pārdzīvojumiem un ceļu. Uh, iesim tātad muzikālā pauzē, bet vēlreiz atgādināšu, ka šodien un, š, un rīt svinam eh, rādījumu arī 9. jubileju, dzimšanas dienu, un šās divas dienas, šīs divas dienas vācam arī naudu, lai mēs varētu turpināt un svinēt ne tikai 9., bet arī 10. dzimšanas dienu, sagaidīt nākošo gadu, protams, šajā decembra mēnesī, uh, un paļaujamies uz jūsu atbalstu ziedojumu veidā. Ja vari atbalstīt, lūdzu, eh, zvani pa ziedojumu tālruni 900 6769 un tu ziedo 4,27 eiro tieši tik daudz varbūt tās arī vajag nemaz vairāk, lai mēs varētu dzīvot un ja visi uh, kas dzird mūs, um, uzvanīs, varbūt tās, kad arī pietiks. Bet ja ne, ja gribat vairāku un lielāku summu vai mazāku summu uh, noziedot, tad ejiet uz rādījumu arī mājaslapu sadaļu ziedot un tur atradīsiet visas iespējas, kā noziedot. Protams, esam atvērti arī um, skaidrs naudas ziedojumiem, baznīcās, draudzēs, kur ir ziedojumi kastīte ar rādījumu arī logo, vai sastopot mani vai kādu no komandas un nododot tad šo uh, savu ziedojumu, lai šī mēneša budžets, kas ir vairāk kā 24 tūkstoši, arī tiktu izpildīts. Nu tālūk, bet ejam mazam muzikālā pauzē un tad atgriezīsimies, lai vēl ar, vēl iztaujātu priesteri Kārli par viņa ticību un, un varbūt tas ne tikai par viņa ticību, bet par ticību kopumā. Kungs, tava žēlastība sniedzas līdz debesīm, līdz debesīm. Un tava uzticība līdz padebešiem, līdz padebešiem. Klausāties dienas katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināti, sveicināti! Šeit ir priesteris Jānis un kopā ar mani šajā rītā ir priesteris Kārlis. Runājam par ticību vai klausāmies eh, nu, Kārļa ticības eh, liecībā eh, šajā gadījumā. Un vienlaikus arī vācam naudu rādījumu arī uzturēšanai un attīstībai. Jā, šodien svinam, šodien un rīt svinam 9. jubileju dzimšanas dienu un aicinām atbalstīt Radio Mariju ar saviem ziedojumiem, lai mēs varētu vēl vismaz deviņus, ja ne vairāk gadus uh, būt kopā ar jums. Un jā, pienāca arī īziņa sakot, kad divi zvani noziedoti. Milzīgs paldies! Bet, uh, kā jau es teicu, runājam ar šajā brīdī par ticību un ticības liecību, mēģinu dabūt no priesera kārļa ārā, arī kādi zvani ienāca, un viens no zvaniem ļoti interesants bija, kad esot tāds teiciens, kad uh, eh, sātens arī tic, vēls arī tic, kāda ir atšķirība viņa ticībai no manas ticības? Nu, tur eh, jau šodien, laikam, eh, pirmajā zvanā Raimons mums teica, ka ticība ar darbiem, jeb ticība bez darbiem ticība, kuru, var teikt, ļaunie gari tic, uh, Eh, kas ir frāze no svētiem rakstiem, ir, ka viņi zin, ka ir Dievs, bet ticība ir ne tikai zināšana, bet ticība ir arī attiecības. Un uh, viņi nav spējīgi uz šādām ticības attiecībām. Ticība nozīmē arī paklausību, un uh, ticība ir mūsu atbildi uz Dievu, kurš nāk pie mums un kurš atklāja mums sevi. Līdz ar to uh, uh, nu, tas ir attiecības un paklausība Dievam. Un uh, tādā gadījumā uh, šeit ir tā mūsu dzīves spriedze, ka vēl ne visās situācijās mēs esam uh, spējīgi uh, īstenot to, ko mums saka mūsu ticība. Mēs neesam vēl spējīgi Dievam uh, paklausīt visās mūsu dzīves jomās, un mums nākas pieņemt to, ka uh, tas ir uh, ceļš, uh, kurā, paldies Dievam, Dievs ir pacietīgs ar mums, un kurā viņš ir tas, kurš ir pirmais, kurš darbojās ar viņa žēlistību, mēs esam spējīgi doties uz priekšu, bet arī viņš pārveido mūsu pakāpeniski, lai mēs aizvien vairāk un vairāk paši vēlētos un ilgotos pēc tā, lai Dievs valdītu un lai mēs spētu viņam paklausīt visā mūsu dzīvē. Bet e, tāds noslēdzošais jautājums tādā gadījumā, paturpinot e, to, ko nu pat kā uzsāk, ir, a, ko es varu darīt, lai mana ticība būtu tāda stipra, spēcīga, augtu, vai nu vienalga, kā lai to nosauc? Iespējams, ka vienmēr pirmais solis ir lūkšana. Tas ir tas, ko tu dari, ja? Es teiktu, ka jā, tas ir, es arī piesauktu tad eh, svēto Alfonsu Mariju Ligūrī, kurš ir teicis, ka, uh, uh, nu, tie, kur lūdzās, būs pestīti. Un skaidrs, ka mēs varam redzēt eh, smagus kritienus, lielus, nopietnus pārkāpumus un grēkus arī pie cilvēkiem, kur lūdzās. Un eh, jā, iespējams mēs redzēsim taisnīgu un godīgu dzīvi pie cilvēkiem, kuri nelūdzās vai kuros es atļautos apgalvot, Dieva žēlastība darbojās neredzamā veidā, un viņu audzināšana, viņu raksturs, viņu vērtības palīdz viņiem noturēties uh, kaut kādās dzīves uh, izaicinājumos. Bet, bet sanāk, ka ticībās ceļā vai, vai tajā, ko nu pat kā aprakstīja, nemaz nav obligāti, ka mēs lūdzamies, ja? Bet uh, ejot ticības ceļu, uh, tādu, kur mums atklāja evaņģēlijas, tad uh, mēs nevaram uh, izdomāt kaut ko jaunu uh, vai kaut, kaut ko pilnīgi tādu orģinālu, uh, neņemot vērā to piemēru, kur mums ir atstājis Kristus, kurš lūdzās, kurš pavadīja veselas naktas lūkšanā, kuram attiecības ar Dievu bija viņa primārais uh, spēkā uh, avots. Un uh, mēs redzam, ka mēs neesam pašpietiekami, ka mums ir nepieciešams Kristus, mums ir nepieciešams glābējs, un tas arī pamazām transformē mūsu dzīvi, tas pamazām pārveido mūsu pašus, un eh, tas arī nozīmē būt kristietim, <laughs> aizvien lielāku, eh, un tas arī patiesībā nozīmē būt aizvien, kļūt aizvien vairāk cilvēkam, kļūt aizvien vairāk tādam <laughs> cilvēkam, uz ko mēs esam aicināti. Un, un tas arī uh, nu, tas neatņem no mums neko to, kas, kas mēs esam. Tas tikai padara mūs uh, aizvien vairāk par mums pašiem. Un, uh, tāds ir mūsu ticības. Uh, Tā ir mūsu ticības privilēģija, ka mēs to drīkstam. Skaidrs, bet tu neko neteici par brīnumiem kā tur ir ar ticību un brīnumiem, vai eh, brīnumi obligāti seko ticībai, ticīgam cilvēkam, vai jāmeklē ir brīnumi, vai jādara ir brīnumi, vai kā tur ir? Es, es apgalvotu, ka brīnumi ir gandrīz pašaprotama ticības dzīves sastāvdaļa. Nu, arī padalīties ar kādu bet, no eh, brīnumiem savā dzīvē? Es teiktu, ka tie brīnumi ir, eh, ir tas, ka mēs redzam, kādā veidā Dievs vada mūsu dzīvi, un tie ir tādi, es teiktu, personīgie brīnumi. Tie ir brīnumi, kuri mūs pārliecina. Nevienmēr visiem brīnumiem, un nevienmēr arī tiem brīnumiem, kas būs, pat ja tās būtu kaut kādas uh, uh, dziedināšanas, būs pārliecības spēks priekš kāda cita cilvēka. Labi, Tas brīnums labi, ir jā. zīme, Dievs ir kam viņš to zīmi dod. Kam, kam viņš dod, ja, tam, kam dod, tam arī palīdz. Bet eh, kā ir, vai tev pašam ir bijis tāds brīnums, ar ko vari padalīties, neatkarīgi no tā, vai tas pārliecinās kādu vai nē? Aizdomājies. Uh, jā, jo es uh, esmu pārliecināts, ka uh, ir lietas, kuras es noteikti nevarētu izdarīt pats savā spēkā un kuras tagad atskatoties, es redzu, ka ir uh, Dieva darbs manā dzīvē, un es tad uh, brīnumu nosaukt par Dieva darbu savā dzīvē un tādu Dieva darbu. Viens mazītiņš, mazītiņš piemērs. Labi, es nerunāšu tad par sevi, es runāšu par kaut ko, ko drīkstē iepazīt uh, vīrietis, kurš uh, atnāca uh, jau briedumu gados salaulāties, un uh, pieņemt sakramentus, un izrādījās, ka viņš ir nedziedināms slims un viņam bija eh, ļoti eh, nu, grūti to pieņemt, un viņam bija lielas bailes par to situāciju neziņu, un tad es apciemoju viņu mājās, jau tad, kad viņš jau bija tā slimība, jau bija progresējusi, un eh, tas bija cits <laughs> cilvēks, tas bija cilvēks, kurš man teica, ka uh, es jūtu sevī tādu spēku, tādu spēku, un es redzēju, ka viņš to saka ar pārliecību, un uh, man tas bija kā dieva darbs šī cilvēka dzīvē, kā no tāda uh, trausla, nobijušās, uh, nobijušās cilvēka, uh, dievs var izveidot uh, tādu stipru klinti, kurš uh, runā ar pārliecību, uh, man tas bija kā stiprinājums. Et Es domāju, te mēs varam arī atstāt šo sarunu, varbūt tās kādreiz vēl turpināsim, ja jūs rādījumā arī klausītāji vēlēsieties dzirdēt vēl šo sarunu un paturpināt šo sarunu. Milzīgs paldies priesterim Kārlim. Paldies par aicinājumu. Un paldies arī jums, rādījumā arī klausītāji, ka bijāt kopā ar mums un atgādinu, mēs visas, ne, nevis visas, bet divas šīs dienas, šodien un rīt, uh, Ehm, svinam rādījumu arī Latviju 9. dzimšanas dienu un vācam arī līdzekļus rādījumu arī Latviju uzturēšanai un attīstībai. Atbalstīja vari ar lielāku vai mazāku ziedojumu un to, kādā veidā tu vari noziedot, meklē rādījumu arī mājaslapā, sadaļā ziedot vai zvani pa ziedojumu tālruni 9 0 0 0 6 7 6 9. Tu jau zini, bez tava atbalsta, bez tava ziedojuma mēs nevaram strādāt un jā, tev šķiet, ka ir vērtīgi, tad eh, ziedo, lai mēs turpinātu skanēt un pildīt savu misiju. Paldies, jau pēc brītiņa būs eh, nākošā saruna, kuru vadīs mūsu promoteris, ja attīstības veicinātājs Edgars. Domāju, būs ļoti interesanti, neko nepazūdam un, protams, klausāmies, iesaistāmies un atbalstam ar saviem ziedojumiem. Uz tikšanos jau vēlāk! Izskanēja dienas katehēze, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!